لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين uwa إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau hudu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan biyar meladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihassalam a gabaninmu shiga karatu za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu akwai wani yake tambaya yake cewa assalamu alaikum malam akwai wani tsari tsarin mu'amalan kuɗi da yake faruwa musamman lokacin da aka yi albashi in kuɗi ya shigo akawun ɗin mutum sai ya yi transfer ga wani shi kuma sai ya bashi Karin kuɗi amma da sharaɗi shi kuma sai ya bashi menene garin kuɗi amma da sharaɗi kowace dubu ɗaya akwai percentage da zai bashi to shin wannan ya halatta ko bai halatta ba akwai abinda ake kira a cikin harkar mu'amala ta kuɗi ta zamani alhawala almasrafiya kana da kuɗi kana so ka tura ma wani ko wani zai na so ya turo maka ta yiwu a cikin ƙasar ta yiwu ƙasa da ƙasa ka je banki ko ka je gurin waɗanda harkar su kenan ka ce kana da kuɗi kana so a tura ma wani shi kuma ya karɓa inda yake ko kuma kai a za a turo maka turo maka shi kuma ya dauka ya baka garin kudin kamar inda wanda yake cewa to wannan babu komai a ciki babu komai a cikin yin haka tukare ya kasance dai akwai taqabut zaka karba nan take a kasancewar zaka bashi wani abu ko zai caje ka wani abu a cikin duk a cikin wannan kudin ko kuma wani kuɗi daban da daban can ya ajiye wani farashinsa daban ce duk wanda ya kawo kuɗi zan caje shi kaza ko kuma a cikin kowace dubu daya zan caje shi kaza ko dubu goma zan caje shi kaza wannan shi ma babu komai ba ba shi ne riba ba riba tana shiga harkar bashi a nan babu bashi ba bashi ka bashi ba ba bashi ya baka ba lokacin da ka zo ka ce kana son kuɗi a wajen za a turo maka kuɗi ba bashi ne zai baka ba kudinka ne za a turo maka illa iyaka wannan mu'amalar da zai yi da kai ya sa mata farashi wanda za ka bashi na wannan mu'amalar amma ba ba bashi ba ne bari a yi tunanin abin da ya shiga ciki sunan shari ba saboda ka ya halatta irin wannan wanda bankuna suke ya halatta in ma ɗaiɗaikun mutane ne za su yi kana da kuɗi kana so a tura ma wani wata ƙasa ko wani gari ya karɓi kuɗin shi kuma wancan a ba shi kuɗin ɗan taki ko kuma daga wani guri kai ka karɓi kuɗin shi kuma ya maka transfer a account ɗinka wannan duk babu komai a ciki sauraka ba ba riba ce akwai hawala da malaman fiqh suke magana akan ta tabul hawala ba ita ce wannan ba waccan hawala da malaman fiqh suke magana akan ta shine naqlu dainin min zimmatin ila ukhra kai ne kana bin wani bashi shi kuma yana bin wani sai kaga cewa in shi wannan da kake bi ba zai biya ka ba ko yana ma da taurin bashi amma in ya mayar da kai gun wancan da shi yake bi to zai iya baka wancan din to sai ka roke shi dan Allah bashin da nake bin ka tunda kana bin wani bashi ka faɗa masa shi ya bani na wajensa wanda ita ce hawala bashin kai da tashi daga kan wanda kake bi ya koma kan wani mutum daban to ana yin haka domin samun sauki watakila shi wannan yana da taurin bashi amma shi wancan na biyu baya da taurin bashi idan ya samu zai iya bayarwa to sai ka nemi a ɗauke ka daga nan a mai da kai zuwa ga wancan wannan ita ce hawala a cikin littafin fiqh da suke magana akan ta amma wannan hawalul masarafiya ba ita bace wannan kawai duki kudi ne wanda zaka kake so wani ya karba ko dai da wannan umla din wato wannan kudin na kasar ku ko kuma da wani kudi na kasar daban shi kuma wannan babin sa daban sai wannan shi kuma yake tambaya cewa ya halatta bayan an yi sallar jami'i a ci gaba da zama a masallaci ana karatu har lokacin isha'i ya zo to malam jam'in yayi ko sai an saki idan eh, waɗanda suke cikin masallacin da liman da mamun su ne za su yi sallar dama to ba daidai bane su yi hada jam'i su haɗa sallar isha'i da magariba saboda ruwan sama tunda ba inda za su damun su ne a masallacin su ne za su yi karatun su na alkur'ani ko za su zauna su yi wani mitin ko wani abu da zai tsare su su kadai ne daman mamun shi ne limaminsu ne ba za su hada ba amma in ya kasance su wani bangare ne na masallata ko da kuwa za su yi wani abu tare da liman bayan an gama sallah wannan ba zai sa a hana mutane tafiya ba ko a ƙiyin hada sallolin saboda su za a iya hada salloli su kuma don sun zauna sun ci gaba da wani abin da ya ya tsare su a masallaci babu komai ba sharadi bane babu inda aka sharɗanta cewa da zarar an gama hada jam'i dole ka bin masallaci wannan fada ce kawai amma ba ba da wani dalili fitacce amma idan a zaune kuke a masallacin ba tafiya za ku yi ba hudin ne dai za ku yi sallar ku ne za ku zauna a masallacin to bai kamata ku hada ba sai ku bari kowace sallar ku yi ta a lokacinta amma idan wasu bangare ne na mutanen masallacin su ne za su zauna wasu kuma da yawa za su su yi sallah ne su koma gidajensu to idan har akwai dalilin haɗa sallah babu abin da zai hana su haɗa sallah a lokacin shi kuma wanda yana tambaya ne eh, ke cewa ka ce wasu sun ce annabi daga haske aka ka ce masu cewa annabi daga haske yake wannan bid'a ne to ina son a fassara mun ayoyi guda biyu na cikin suratul ma'ida aya ta 100 aya ta 13 da 14 to bai rubuta ayar ba kuma watakila yana maganar wani karatu ne ba da ni na manta ma na yi shi ya ce ka ce ni kuwa na san tun da muka fara karatu <laughs> ba mu yi wannan batun ba na hasken an halicci annabi daga hasken Allah kamar yadda wasu ke faɗa ko ko ba haka ne wannan da ita ce akidar mu cewa ba daidai bane ka ce annabi an halicce shi daga hasken Allah wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wa sallama haihuwarsa aka yi kamar yadda ake haruwar kowane mutum da yana da yana da uba yana da mahaifiya yana da mahaifiya yana da mahaifiya yana da kakanni ta hanyar aure haka haka haka kowa ke karanta asira annabi adam shine aka halitta daga shi ma daga daga abin nan turbaya shi ma daga ƙasa sai annabi isa da aka halitta shi daga mahaifiyarsa ba ba uba sai abin da aka halice ta hawa ana cewa daga daga hakarkashin annabi adam ba uba to waɗannan su ne Allah ya yi magana a kansu su kuma dukan cikinsu ba wanda aka ce an halice su daga haske akwai wani hadisi na ƙarya wanda yana cikin musnad ana ce ana jingina shi zuwa ga musannaf abdurrazzak amma alal hakika baya ciki cewa annabi ya ce daga haske aka halicce shi wani hadisin ƙarya ne ba na gaskiya ba ne to shi idan anan watakila yana ishara zuwa ga ayar suratul ma'ida kan ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin عند الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وانا آية ريكي لفي ذات آية آية تشابير تشاور وجه Allah subhanahu wata'ala yana maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da yazo da shi na shari'a da alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya bashi Allah ya ce ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi qad ja'akum rasuluna manzanmu ya zo muku yubayyinu kathiran mimma kuntum tukhuna min alkitab yana yin bayanin abubuwa da yawa da kuke boyewa na littafi wato abinda yake cikin littafin Attaura da wanda yake cikin littafin injila na gaskiya da kuke boyewa shi ya zo yana bayanin su filla filla yana fitowa da su karara kowa yana karantawa sai qad ja'akum Minan Lahi nurun wa kitabun gobe. Allah ce wani haske ya zo muku daga Allah da littafi mabayyani Ya bihi Allahu manittaba a ridwanahu da shi a sanadiyarsa Allah subhanahu wataala yana shiryar da wanda ya biyar dasa saboda salami hanyoyi na aminci to shine suka ce ayi tunda aka ce ka ja'akum minallahi nurun ya nuna annabi daga hasken Allah ne saboda an ce minallahi nurun haske daga Allah wani haske ne daga bangaren da aka bangaro shi daga Allah ba dai shine abin da suke ci juz'un ne min Allah to kaga wannan mummunar fassara ce idan ma mun ɗauki cewa ayar tana nufin annabi shine nurun min Allah din ka fassara shi da cewa wani bangare ne na Allah wannan fassara ce mara kyau mummunar fassara idan ka yadda da wannan to masu cewa annabi Isa wani ɓangare ne na Allah shi ma ba za ka yi musu jayayya ba saboda su ma a cikin alkur'ani za su samu abinda yayi kama da wannan kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqq إنما المسيح عيسى بن, عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه منين وروح منه وروح منه ko da suka ce alkur'ani ya ce annabi isa ruhi ne minhu daga bangaren Allah saboda min da aka kawo sun fassara ta kamar yadda shi ma wancan ya fassara min a cikin ayar da muka karanta kamar a cikin kissar annabi zakariya inda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa inna nubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min bi kalimatin minhu kaga sai a ce kenan annabi isa kalma ne daga wani bangare na Allah kamar yadda kiristoci suke faɗa min wannan ba tana nuna cewa wani bangare ta nufin minhu min khalqillah ta nufin daga halittar Allah saboda in ka ce duk inda ka ga min an jingina ta zuwa ga Allah zaka ce ana nufin bangare na Allah to da duk abin da ke sama da ƙasa sai ka ce duk wani bangare ne na Allah saboda Allah subhanahu wataala yana cewa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya hore muku abin da yake sama da wanda yake ƙasa jami'an gaba daya minhu sai ka ce min juz'in min Allah ce minhu ay min khalqillah daga halitta sani duka saboda min din nan tana nufin ga halittar Allah ba wai bangare na Allah ba kan ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin da yawa daga cikin masu tafsiri sun fassara nurun da cewa alqur'ani ake nufi an yi adafin wa kitabun muni adafin abubuwa guda biyu abu abu daya amma aka yi adafin sifarsa guda biyu ɗaya kan ɗaya wanda ya halatta abu ɗaya ne mai sifa guda biyu ko sama da haka sai ka yi adafin sifar ɗaya kan ɗaya nurun hasken da yake tattare da alƙur'ani wa kitabun sannan littafi ne haɗaɗɗe da ake karantawa saboda haka abu ɗaya ne amma sifofi ne guda biyu da haka in aka yi adafin sifofi wanda suke komawa zuwa ga mausufi guda ɗaya wanda ya halatta Allah subhanahu wataala yana cewa sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa sawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja almar'a waye wannan allazi allazi din da ake tadafin wallazi wallazi da abu ɗaya ne shine Allah sauraka adafin sifofi da suke koma zuwa ga mausufi guda ɗaya ba wani abu ne sananne a larabci haka ja'akum min Allah nurun shine alqur'ani ya ayyuhan nasu qad ya ayyuhan nasu anzalna ilaykum eh, kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina haka alqur'ani haske ne kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da wani haske wanda yake mabayyani Allah subhanahu wataala ayana cewa كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهناك القرآن haske ne wattaba'un nur alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar da shi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama haka alqur'ani haske ne kuma alqur'ani littafi ne da ake karantawa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara nurun wa kitabun mubin abu dai ake nufi shine alqur'ani sauraka ba ba daidai bane ce annabi wani bangare ne na hasken Allah wannan aqida ce mummuna ba ta da kyau tana yin daidai da akidar da kiristoci suke cewa Allah annabi Isa wani bangare ne na Allah waja'alu waja'alu lahu min ibadihi juz'a Allah yana magana cewa sun samu Allah subhanahu wataala daga cikin bayansa suka sa masa wani bangare ya wani bangare ne nashi haka wannan abu ne wanda yake mara kyau kuma babi ne wanda yake da hadari sosai sai wanda yake tambaya game da nakan ga mutane eh, yana cewa idan na samu zaman hiyashin na samu jam'i domin nakan ga mutane sukan jira har a yi sallama sai su sake yin jam'i har ma da waɗanda da wanda idan ya samu tahiya sai ya ga sai ka ga ya yanke sallar sallarsa yana da nufin ya faro ta da wasu da ya ga sun zo sun fara sai yanke waccan sai koma ya shiga jam'i na biyu a wanda ya samu duk abin da ka samu a cikin sallah annabi cewa ka sallaci wannan ma adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallace shi sauraka duk abinda iya abinda ka riska iya abinda ka samu na jam'i ba za ka zama daidai da wanda ya samu raka'a biyu ba ko wanda ya samu duka raka'o'i wanda ya samu duka raka'o'i wanda ya samu kabbara harama yafi wanda bai samu kabbara harama ba wanda ya samu raka'o'i hudu yafi wanda ya samu uku wanda ya samu uku yafi wanda amma dukkan su sun samu jami'i dukkanin su sun samu jami'i shi yasa annabi ya ce ma adraktum ma dinnan tufidul umum tana nufin duka ko menene ka riska ka sallata wa ma fatakum abinda ya kubuce maka fa atimmu ku cika shi saboda ka ba a ce idan ka samu tahiyar lima a tahiyar karshe ba ka ki shiga annabi ya ce abinda ka samu ka shiga sauran ka cika shi wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba daidai bane mutum ya sallar farilla sau biyu in ka bi liman da niyyar farilla ya abin nan ya ya gama ko kai sallama kaga wasu suna yi kuma ka sake yin farilla ba a yin farilla annabi ya ce babu farilla bi su a rana ɗaya kai farilla ka sake maimaita ta a farilla ba zai yi ba in kuma a nafila za ka je ka bi su to mai amfanin wannan kuma tunda ka yi farilla sai dai in nafila kake so kai kuma shikenan wani abu ne daban amma dai a farilla ɗaya wannan ta farko ita ce farillar ka bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من كانت امرأتي عاقرا فهب لي من wa وليا annabi zakariya alaihi salam ya ce wa inni khiftul mawaliya cikin addu'ar da yake yi da bayyana sa ga ubangiji da yake yi yake cewa wa inni khiftul mawaliya lalle ni naji tsoron magadana ko dangi na. Na naji tsoron dangi na min wara'i a bayana wara'in sai yana nufin gabansa wato bayan rasuwarsa duk wani lokacin da yake gabanka bai zo ba to a bayanka ne sunansa bayanka saboda wani abu ne da bai zo ba sai bayan ka tafi wa kanat imra'ati akhira kuma matata ta tabbata mace ce bakarara ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya ka bani da majibinci daga wajenka yarisu ni wa yarisu min ali yaquba wanda zai gaje ni ya gaji kuma ƴaƴan yaqubu waj'alhu rabbi radiya kuma ya ubangiji na ka sanya shi ya zan yardajje ni. to je muna magana akan wannan gado da aka yi magana a kansa wasu sun ce gado ne na dukiya wasu suka ce gado ne na annabci wasu suka ce gado ne na ilimi da hikima da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da muka ce wannan shi ya fi dacewa gado ne ya gaji abinda annabi zakariya yake kansa na ilimi da da'awa da kira zuwa ga Allah da hikimar da yake tattare da ita wace yake shugabanci yake jagorancin banu Isra'ila da ita ya kula cewa waɗanda suke danginsa waɗanda suke kewaye da shi babu alamar cewa za su ci gaba da kula da wannan addini za su ci gaba da kula da al'ummar banu Isra'ila bayansa haka ya yi roƙi Allah ya bashi ɗa wanda zai samu tarbiyya irin ta annabta ya ci gaba da jagorancin bani isra'ila ko da bayansa wannan ita ce magana wacce take mafi ko in ce ita ce ingantacciyar magana akan maganganun da aka ambata ibn kathir kamar da jiya muka faɗa yana kawo mana cewa a fassara maganar da cewa yana nufin gadon dukiyar da ya bari yana roƙon Allah ya bashi ɗa da zai gaje dukiyar da zai bari shi wannan bai kamata a jingina irin wannan ga annabawa ba a ce har annabi ya damu da abin da ya tara har yana tunanin kada ya mutu danginsa su cinye gadansa don haka yana ganin wato yana kyashin a ce danginsa sun gaje shi gara Allah ya bashi da wanda zai cinye dukiyar zai gaje dukiyar da ya bari ce wannan bai kamata a jingina shi ga annabawa ba sannan kuma abu na biyu shi kansa zakariya alaihi salam kamar yadda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa kana zakariya da jaran nabi zakariya kafinta ne yana ci ne min kasbi yadihi sai ya je yayi aiki ya samu abin da ya samu sannan ya samu abin da zai ce ciyar da iyalansa to kaga irin wannan yaushe ake tunanin har ya ma tara dukiyar da zai rika kyashin kada ya mutu wasu su ci su ci gadon sa ba 'ya'yansa ba har ya zo yana roƙon Allah saboda wannan kawai ya yi ta roƙon Allah ya ba shi ɗa saboda dukiyar da ya tara ina ya tara dukiyar da har zai yi wannan sannan abu na uku hadisi ya tabbata a cikin haini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la nuras ma tarakna sadaqa a riwayat tirmizi nahnu ma'shar al-anbiya la nuras ma tarakna fa huwa sadaqa mu jama'ar annabawa ba a gadan mu abinda duk muka bari sadaka ne abinda duk muka bari sadaka ne saboda haka a ɗauki wannan batun na annabi zakariya da ya ce fa habli min ladunka waliyan ni? ka bani da wanda zai gaje ni a ɗauke shi akan mirasin nubuwa shine daidai ya gaji da ya bari na gadon annabci wato ilimi da da'awa da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa yace wa ya yarithu min ali yaqub yayi gado daga iyalan daga iyalan yaqub ya'en yaqub wato yayi gadan abinda suke tare da shi na annabci kamar yadda Allah ya ce wa warisa Sulaiman Dawuda kamar yadda Sulaiman ya gaji Dawud tunda Dawud yake cewa Dawud ba ɗansa ɗaya ba ba Sulaiman ne kawai sa ba inda dukiya ake nufi ba za a ce Sulaiman ya gaji Dawud tunda yaushe zai cinye gadan shi kadai ina sauran ƴan uwan sai kaga ba gadan dukiya ake magana ba in gadan dukiya ake magana ba ta keɓanta da Suleiman alaihi salam ba yana da yan uwa da sun yi tarayya da shi anan kuma sannan a bada labarin cewa wane ya gaji wane wane ya mutu wane ya gaje shi wannan ba wata fa'ida a ciki menene karuwar da zaka yi kaji cewa wane ya gaji wane ko wane ya mutu sa ya gaje shi ya gaji dukiyarsa wannan babu wata fa'ida a ciki labarurukan da alkur'ani kuma yake bayarwa duk cike suke da wa'azi cike suke da izina akwai darussa a karkashin su amma wane ya mutu wa ɗansa ya ci gada dukiyarsa wanda duk mutane ma kowa ma haka yake a addinai daban-daban a al'ummomi daban-daban iyaye in sun tafi ‘ya'yansu ne suke ci gada dukiyarsu za ka babu wani abu sabo a ciki hada za a ce alkur'ani yana ba mu labari wane ya rasu wane ya gaji dukiyarsa kamar ka ce wane ya ci abinci ne wane ya sha ruwa wane ya kwanta ya yi bacci wane ya tashi ya yi tafiya wannan babu wani sabon abu a ciki kowa ma haka yake ya kamata ka tsarkake labarurrukan da alkur'ani yake zuwa da su daga irin wannan maganganu marasa fa'ida duk abin da ka ji na labari alkur'ani Allah ya faɗe shi to akwai wani darasi ne a ciki amma baya faɗar maganganu waɗanda suke abubuwa ne wanda dukkan ɗan adam ya yi tarayya da juna a cikinsu shi yasa ibnu taimiyya alaihi rahmatullahi a cikin minhajus sunna inda yake wa ibnu mutahir al-hilli raddi akan cewa abubakar da sauran sahabbai sun hana fatima radiyallahu ta'ala anha gadanta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kuma annabawa ana cin gadan su wato gadan su na dukiya saboda Allah ya ce ah, annabi zakariya yayi addu'a yace fa habli bil ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub ce kuma gashi Allah ya ce wa warisa sulaimanu dauda to shi wannan bashi'e ya kawo waɗannan a matsayin hujjoji da suke nuna cewa ana iya gadar wato dukiya ‘ya'yan annaba za su iya gadar dukiyoyinsu to shi ne Ibrahim taimiyya yake ce masa wannan ba haka ba ne Allah da yake bayar da labarin cewa warisa suleimanu Dawud ba za ka fassara shi akan gadon dukiya ba ce saboda ba shi kaɗai ne ɗan Dawud ba in dukiya ce ba zai keɓanta da ita ba sauran yan uwansa dole za su yi musharaka da shi za su yi tarayya da shi ko ba za ka ce kawai Allah yana ba mu labarin wane ya mutu wane ya gaji dukiyarsa ba kamar ka zo ne kana gaya mana cewa wane ya ci abinci wane ya sha ruwa wane ya mutu an binne shi ce duk waɗannan duk yan adam sun yi tarayya a nan saboda ka babu wani sabo ya ce don haka ba dukiya ake nufi ba ah, sannan a gaba yake cewa fa zakariya alaihi salam lam yu'raf lahu mal ba a sanin zakariya da cewa ya tara dukiya ba bal kana najjaran yana aikin kafinta ne ta nan yake cin abinci wa yahya ibnuhu alaihi salam kana min azhadin nas dan sai haya yana daga cikin waɗanda suka fi kowa zuhudu da gudun duniya saboda haka ba za a ce yayi addu'a dan dan sai mallaki dukiya ba tare da cewa yahya alaihi salam alaihi salam a rayuwarsa an san shi mutum ne mai gudun duniya dan ana nufin mirasun nubuwa wata rana abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu ya fito ya shiga kasuwa ya ga mutane ana ta hada-hada ana ta wato faɗi tashi wajen tara dukiya waɗannan suna saya waɗannan suna ciniki waɗannan suna ɗaukan kaya sai yake cewa kuna nan an antum hahuna wa mirasu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yuqsamu fi masjidihi yanzu ku kuna nan kun ta shantake kun shagala ga gadan annabi can a masallaci ana ta rabansa saboda haka sai mutane duk aka fita da gudu an zata dukiya ce ake rabawa nan gana aka tafi masallaci suna zuwa sai suka ga masallaci daga waɗancan suna karatu alkur'ani wancan yana zikirinsa wancan yana sallarsa wancan can suna darasi suka ce ya ababu huraira mu ba mu ga kowai ba mun ga kawai mutane ne suna karatu suna karanta qur'ani wasu ambatan Allah wasu wasu suna karatun ilimi sai ya ce haza mirasu muhammadin sallallahu alaihi wannan shine ne abinda annabi ya bari gado samu yuqsamu baina marasa gashi nan ana raba shi tsakanin magadansa wannan ilimin shine ne abinda ya bari gado saboda annaba abinda suke bari kenan kalmar gado alkur'ani tana zuwa da ma'anar gadon ilimi ka gaji addini daga waɗanda suke da rike da shi kamar da Allah subhanahu wataala ya ce sun ma'aurasna alkitaba allazina istafaina min ibadina sannan muka gadar da wannan littafi ga bayinmu da muka zaba kaga nan gado ne na ilimi aurasna alkitab gado ne na ilimi ba ba gado ne na dukiya ba wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhu murib le waɗanda aka gadan musu da littafi kaga anan an gadan musu da littafi an gadan musu da ilimi ba dukiya ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna kaga warithu alkitaba saboda ka ilimi ana ana gadan sa annabi ya ce al-ulama warasatul anbiya ce min ali yaquba daga ƴaƴan yaqub da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa yaqub anan ana nufin yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim sai yawanci zuriyar. a zurriyar abin nan yawanci annabawan banu isra'ila da sun fito sun fito ne daga daga wannan tsatsan na yaqub alaihi salam daga tsatsan yaqub alaihi salam yawanci annabawan banu isra'ila suka fito yaqub dan ishaq annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fito daga tsatsan annabi isma'il alaihi salam yawanci banu isra'ila shi yasa shine isra'il din ma shine ake cewa isra'il haka annabawan banu isra'ila sun fito daga daga tsadansa ne kamar yadda annabi yusuf yake cewa annabi yaqub din yake cewa dan sa kazalika yatabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil alhadith wa yutimma ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qabl saboda kaga anan sai yace wa ala ali yaquba kamar yadda yanzu yake anan saboda ali yaqub an gidan nabi yaqub ya shahara da da annabci ya shahara da ilimi ya shahara da da ainihin da'awa da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala sauraka a cikin su aka samu annabawa aka samu sarakuna masu yawa annabi Musa alayhi salam yana cewa qawmin uzkuru ni'matallahi allati uzkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa malamin ma lam yuti ahadan min alalamin ce ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku iz ja'ala fikum anbiya da ya sanya annabawa da yawa a cikin ya sanya su a cikin zuriyar annabi eh, Yaqub alaihi salam dan annabi Ishaq shi kuma dan annabi Ibrahim nabi Ibrahim shine abul anbiya ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikma mun bawa zuriyar annabi Ibrahim littafi da hikima to galibi inda ake ambatar alawa alawa ne to zaka samu cewa siyaki ne inda ake ambatan wani abu ne na na ni'ima da Allah ya yi musu inna aulan nasi bi ibrahima lillazina tabau waɗanda suka fi kowa cancantar kusanci da annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi hanyarsa sauraka waɗanda suka bi hanyar annabi ibrahim alaihissalam su ne suka fi cancanta su zama makusantansa su ne allah ce zurriyata man hamalna ma'anu zuriya waɗanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu alaihi salam tare da cewa kowa ma zuriyar annabi nuhu ce daga wannan lokaci to amma anan ana nufin yabo ne na musamman zuriya zuriyatan ba'daha min ba'd zuriya ce shashin su daga sashi to duk da kaga ana magana zuriya yaya da irin wannan siyaki to ana yin ana magana ce magana ne ta yabo ba ta suka ba saboda haka ka gaji wani abu daga iyalan ƴaƴan Yaqub shi kansa wannan yana nuna mana ba gado ne na dukiya ba tunda ƴaƴan Yaqub suna da ƴan dangin su suna da ƴan su da za su gaji dukiyar su ba Yahya alayhi salam bane zai ci dukiyar zai zai gaji dukiyar su saboda haka kaga ashe ba maganar gado na dukiya yake ba inda na dukiya yake ba zai ce Yahya zai ci gadon ƴaƴan Annabi Yaqub ba tunda zuriya ce wadda tana da yawa akwai masu cin gadon suna nan da yawa ce waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji ka sanya shi ya zama yardajje ne abin yarda ne da shi saboda kyawawan halayensa saboda kyawawan ayyukansa kuma ya zama mai yarda da duk hukunce hukuncenka da abin da ka hukunta da abin da ka kaddara ya zama mutum na kwarai da mutane za su yarda da shi za su amince da shi wannan kamar faɗakarwa ce da cewa wajibi ne ga mutum ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi gamdakatar ya ba shi dacewa wajen samun ‘ya'ya na ƙwarai wajen tarbiyyantar da matarsa matansa ko matarsa da ‘ya'yansa su zama kan turba ta ƙwarai zama akan hanya na ƙwarai zama mutane ne waɗanda suke da kame kai mutane ne masu salaha zama waɗanda za su taimake shi a cikin harkar addininsa da harkar rayuwarsa ta duniya don ya zama sun yi amfane shi a duniya duniyarsa da lahirarsa to taƙila wani a nan ya ce wannan ayar tana nuna halaccin mutum ya roƙi Allah ya bashi ‘ya'ya na'am haka take nunawa ce to kuma gashi Allah subhanahu wata'ala yana gargaɗinmu yana jan kunnenmu dangane da fitinar dukiya da ta ‘ya'ya cewa akwai abubuwa da za su iya faruwa ga wanda Allah ya ba su ‘ya'ya na fitintinu yana gargadin mu akai inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ce jarraba ce Allah shike da lada mai girma a wajensa ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu Allah ce yana da ya koda da suka imani daga cikin matanku da ƴaƴanku akwai makiya gare ku da haka ku guje su ko ku ji tsoron su wani ya ce to gashi Allah yana ta gargadin mu game da sha'anin yaya kuma a ce mutum ya daga kamar ba annabin Allah ya daga hannu yana roƙon shi a bashi yaya ba gashi kuma Allah ya ce fitina ne to roƙon a samu yaya masu albarka babu inda aka hana alqur'ani ya nuna cewa annabawa da manzanni da Allah ya aiko ya ba su yaya ya ba su zurriya sunna ce ta annabawa da siddiƙai wala kad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa zurriya mun aiko da manzanni ka, kuma manzannin nan mun sanya musu to mun saban musu da matan da za su aka aura da kuma yaya da suka hayayyafa Imam Ahmad da Imam Tabarani da Ibn Hibban da wasu daga cikin malaman hadisi sun rawaito hadisi mai mai kyau isnadin sai da karfi hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah tazawwajul waluda alwaduda ku auri wacce take alwadud wacce take san ku kuke santa wato auren abin nan da babu soyayya a ciki auren tilas ka auri matar da ba ka take ba ko a tilasta ka ka da wacce ba ita kake so ba nabi ce a'a ku auri waɗanda akwai soyayya na kuma mawaddatan wa rahma saboda auren tilas ba shi da gurbi a musulunci tilasta wa yarinya sai ta auri mutum ba tilasta wa yaro sai ya auri wance anan an kawar da wannan muhabba da aka Allah ce ya sanya a cikin aure nabi ce tazawwajul wadud mata da za ta nuna maka soyayya ka nuna mata soyayya shine alwadud annabi ce ku auri irin wannan alwalud wacce take mai haihuwa da zaka san tana haihuwa shine daga daga family din su kaga cewa an yi wa yayyanta aure ga sunan duk sun hayayyafa uwan mahaifiyarta ga sunan duk sun hayayyafa mahaifiyarta tana haihuwa za alama ce cewa ita ma insha Allah za ta bi wannan layin shine alwalud din nabi ce fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyamah zan yi alfahari da yawan ku zan yi wa annaba alfahari da yawan ku a ranar gobe kiyama al anbiya arwayo zan yi wa annaba alfahari da yawan ku ce wanda za a alfahari da su sune yawan wadanda su ga aljanna ba wanda su huta ba annabi zai alfahari da yan aljanna da zai zuga ta mabiyarsa a ce ga annabi can da jama'a su tafi aljanna su zama sun fi na kowane annabi amma wanda zai tara 'ya'ya su zama lalatattu wannan ba a cikin waɗanda za a yi alfahari da su a shekaga akwai buƙatar tarbiyya. a daidai nan ne al-qurtubi alaihi rahmatullahi a cikin tafsirinsa yake cewa wa fi hadha raddun ala ba'd juhal al-mutasawwifa yace ya ji wani jahili cikin masu da'awar sufanci yana cewa allazi yadlubul walada ahmaqu wai duk me yin addu'a Allah ya bashi dawawa ne to shine eh, qurtubi yace wannan wannan shine wawa cewa ma arafa annahu huwa al-ghabiy al-akhraq ce wannan shi bai san shine wawan ba mara hankali eh, qala Allah ta'ala mukhbiran an ibrahim al-khalil waj'al li lisana sidqin fil akhirin yace Allah ya babu labarin annabi ibrahim yana cewa Allah ka sanya min harshe na gaskiya a cikin waɗanda su zo nan gaba fil akhirin wanda su zo nan gaba wasu malamai suka fassara shi cewa yana addu'ar Allah ya bashi ƴaƴa da zurriya. wanda za a yi ta ambatansa ana kuma yi masa addu'a haka nan Allah ya bamu labarin mu'minai na kwarai ibadur rahman cikin suratul furqan ce wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah ya sifanta mu'minai da ya kirawo su bayansa ce ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hauna to cikin sifofinsa sifofinsu yace su ne waɗanda suke addu'a suna ya ubangijinmu kai mana kyauta daga abinda daga matanmu da kuma ƴaƴanmu qurrata ayun abinda zai faranta mana rai wato ka bamu ƴaƴa da jikoki azwajina shi ka bamu ƴaƴa wa zurriyatina ƴaƴanmu kuma ka basu ƴaƴa jikokinmu kenan waɗanda za su faranta mana rai to kaga ashe ya halatta mutum ya nemi ya nemi ya yi addu'a Allah ya bashi zuriya ta ƙwarai ya bashi ‘ya'ya na ƙwarai. Imamul bukari bukhari ya yi tarjama akan wanda ya ce babu talabil walad babin da yake magana akan roƙon ɗa ko ‘ya'ya Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Talha mijin Ummu Sulaim bayan ɗansu ya rasu wanda ake kira shi Umair da nan sallallahu alaihi wasallam yake masa wasa ya ce ya aba umair ma fa'ala nugair ya aba umair ma fa'ala nugair yana da wadan tsuntsu sunan shi nugair in ya gaishe ce ya aba umair me nugairu yayi ina ina labarin nugairu ya rufe dan tsuntsun ka ya yake me yake ciki to da ya rasu a lokacin ummu salama abu talha baya nan ummu salama bata gaya wa abu talha cewa ɗansa ya rasu ba ya dawo gida da daddare ta kawo masa abinci ya ce ya wanka suka shiga suka kwanta duk ba ta gaya masa komai ba sai can daga baya take ce masa ka nemi ladanka a wajen Allah game da ɗanka ibna ibnaka inda Allah Allah ya karɓi ransa yi ta faɗa amma shi ne kika bari duk sai na gama komai shi ne da ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake tambaye sa a arastumul laila jiya kun kwanta da matarka ya ce na'am annabi ya ce barakallahu lakuma fi gabiri lailatikuma Allah ya sa muku albarka cikin wannan daren naku a nan ne ta ummu sulaim ta samu ciki suka haifi ɗa wanda suka sa masa suna abdullah da aka haife shi ya zo ranar da aka ranar da aka haife shi zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sunansa abdullahi Allah ya albarkaci wannan bawan Allah abdullah sai da ya haifi ‘ya'ya goma dukkansu makaranta alkur'ani dukkansu mahaddata alkur'ani ko malamai daga ciki akwai ishaq ibn abdullahi ibn abi talha malamin malik ibn anas wani addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsa ya sa albarka a cikin zuriyar shi wannan yaro da aka haifa abdullahi to shi kaga ana son a samu ‘ya'ya na kwarai a roƙi Allah kuma Allah ya bada su a cikin abin da zai kara nuna maka amfanin wannan akwai hadisin da imam ahmad da muslim da tirmizi da nasa'i suka ruwaito hadisin abu huraira inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan mutun ya mutu annabi ya ce aikinsa zai dakata sai abu uku kadai su ne za su ci gaba za a ci gaba da bashi ladansu ce sadakacin jariya ya eh sadaka wai za ta gudana wata za ta ci gaba ya gina wani abu wanda za a ci gaba da amfana da shi al'umma tana karuwa da shi yana bashi shi lada akan wannan gina masallaci gina rijiya gina makaranta ya samar da wani abu na ilimi littafai ya buga littafai ana karantawa duk wannan zai za a ci gaba da bashi da au ilmin yuntafa'u tafawuki ko ya karantar da dalibai wanda su kuma za su ci gaba da karantar da al'umma to za a ci gaba da rubuta masa lada aw waladin salihin yad'u lahu ko ya bar yaro na kwarai da zai rika masa addu'a walad a larabci aka ce walad ya kunshi mace da namiji kan ka dauka namiji ake nufi ce walad kamar yadda ake faɗa a larabcin yau da gobe ka san ba larabe zai ce walad yana nufin ɗa namiji amma a larabci na gaske aka ce walad ya kunshi namiji ya kunshi mace Allah ce Allah fi auladikum lizakari mithlu hazzil unsayin fi auladikum sai ce lizakari mithlu hazzil unsayin saboda in aka ce walad alqur'ani illam yakul lahu walad ana nufin ko namiji ko mace ba wai ana nufin kawai da namiji ba da namiji ibn ake cewa ko zakar idan ana so a ce a faɗi jinsin sa to kaga waladin salihin ko da ko ya duk ya shiga ciki wanda zai ci gaba da yi masa addu'a to kaga da a ce ma babu wani abu da yazo da yake nuna falalar samun yaya na kwarai sai wannan hadisin da ya isheka da ya isheka komai cewa ka samar da yayin da zaka yi musu tarbiya su yi maka addu'a bayan ka ko duk aikin alkhairin da za su yi Allah zai ci gaba da baka lada akan wannan sannan annabi zakariya ba cewa kawai Allah ka bani da ba sai da ya nemi dan nan ya zama na kwarai rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan sai da ya ce Allah ya bashi da sai ce na kwarai ce waj'alhu rabbi radiya Allah ka sanya shi ya zama yardajje ne shi kaga ba kowane irin ɗa ne ya nema ba saboda haka da idan ya zama yana da irin wannan sifa to sifarsa ta kasance sifa ce ta yaro na kwarai yaro mai tarbiya yaro wanda yake yardajje mai neman yardar Allah subhanahu wataala to kaga wannan zai amfani iyayensa a duniya da lahira kuma ya fita daga cikin wancan adawar da Allah ya faɗa na min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum shi ya fita daga cikin wannan adawar don zai zama wannan mai amfani ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wahadin sa anas addu'a ce Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu a ataitahu Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu a fima A wasu ruwayoyin yace Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu a ataitahu akwai ruwayar ma da ya kara masa da waghfir lahu har ana ke cewa ya ga biyu yana jiran ya ga ta uku ita ce gafarar ce Allah ka masa albarka a dukiyarsa ka yawaita masa dukiyarsa da 'ya'yansa kuma ka sanya albarka cikin abin da ka bashi wato ka yawaita masa dukiyarsa da 'ya'yansa don haka gonarsa gidan gonarsa shine yake yin wato yake yin 'ya'ya sau biyu a shekara na kowa sau ɗaya yake amma banda na Anas sau biyu yake yi Anas bai tara dukiya ta zinari da azurfa ba amma ya tara dukiya ta kadara ta kayan amfanin gona ka duk Madina ba wanda ya kai shi sannan Allah ya ba shi ‘ya'ya masu ɗimbin yawa ya bar duniya yana da ‘ya'ya waɗanda ya bari da rai sun haura ɗari tsakanin ‘ya'ya da jikoki tsakanin ‘ya'yansa da jikoki waɗanda ya bari da rai sun haura ɗari saboda ka Allah Wata wata'ala ya yi masa wannan to kaga nan addu'a ce aka roƙa masa ɗa shi roƙon ɗa ba wani abu ne illa iyaka ka roƙi ɗan mai ɗa wanda yake mai albarka mai amfani wanda zai zai amfanar da kai duniyarka da lahirarka shi yasa Imam bukhari karkashin wannan hadisin a kan wannan hadisin sai ya tarje masa tarjama yayi masa babi yace babu du'a bi kasratil waladi ma'al baraka addu'a ka roki Allah ya baka ƴaƴa da yawa amma tare da albarka zama ƴaƴa ne amma masu albarka haka wannan ita ce addu'ar da Nabi Zakariya alaihi salam yayi ya nemi da wanda yake mai albarka Allah subhanahu wataala cikin suratul anbiya ya ba mu labarin wannan addu'a da Nabi Zakariya yayi cewa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ya ce da Zakariya lokacin da ya roki ubangijinsa ya ce ya ubangijina la ta zarni fardin kakkaban ni kadai wannan shi yake nuna mana cewa ɗa ya roƙa. ba kamar yadda wasu suka faɗa cewa ya roƙi wanda zai tsare masa bayansa ba amma ba ɗa ya roƙa ba a'a la zarni fardin yana nuna da yake roko wa ta khairul warisin ma kai ne mafi ficin masu gado wato ko da bayan ba ni ba za zaka iya kadan za ka iya tsare min gadon abin da na bari na addini Allah ce jabna lahu sai muka ansa masa wa wahabna lahu yahya muka yi masa kyautar yahya wa aslahna lahu zawja muka gyara masa matarsa <coughs> aka fara ambatar kyautar yahaya din kafin a yi magana gyara matarsa tare da cewa sai da matar ta gyaro yahayin ya zo ba sai da ta gyaru ba ta zama za ta iya daukan ciki sannan kuma aka samu yahaya din amma da Allah ya tashi faɗa mana sai jamna lahu wa habna lahu yahya to aslahna lahu zawja me yasa saboda maganar dalin ne a gaban a gaban sa ita yake roko hanyar da Allah zai bashi dadin ba wannan ne ne a gaban sa ba amma da shi a bashi da saboda kan Allah umarta sa zai yi wani auren ya umarce shi ka auri wata in gyara masa ita zai ya umarce shi gyara masa ita saboda haka sai aka faɗi abin da shi yake roƙo shine ɗa sai aka fara faɗa maka wa habna lahu yahya mun bashi kyautar yahya me aka yi aka bashi wa aslahna lahu zauja mun gyara masa matarsa ne wanda ya nuna kenan ita da wannan matar dai ita ce ta haifar masa da ba wata mata ce da ban ya aura ba kuma ya nuna cewa da can tana da matsalar da ta hana ta haihuwa da kalmar aslahna da al-islah yazo al-islah yakunu min aib akwai wani khalal ko wani aibi ne tare da ita Allah subhanahu wataala ya gyara ashe kenan matar da take da bakarara tana iya neman magani Allah subhanahu wataala ya bata lafiya aibi ne amma ana samun warkewa sai Allah ce innahum kanu yusari'u fil khairat anan Allah yana gaya mana cewa yayi musu wannan inaya wannan kyauta da kulawa da ya basu saboda gida ne gidan mutanen kirki saboda sun kasance yusari'una fil khairat suna tsere a junansu wajen aikin alkhairi kowa yana son ya riga wani kowa so yake ya riga dan uwansa aikata alkhairi wa na ragaban wa rahaban suna bauta mana suna masu kwadayin abinda muke shi na aljanna suna kuma jin tsoron abinda muke shi na azaba ashe gida ya zama gida na kwarai yana taimakawa addu'ar ɗan gidan nan ta samu karɓuwa da wuri sa ka gyara gidanka ‘ya'yanka da matarka da ‘ya'yanka da waɗanda suke kula da su suke tare da kai zai taimaka addu'a da za ta fito daga wannan gidan ta samu karɓuwa kaga da Allah ya faɗi mana ya ansa masa sai ya faɗi wasu abubuwa da suke nuna irin halin gidan wanda shi ya ja Allah subhanahu wataala ya bawa wannan gida kulawa innahum kanu yusari'una fil khairati saboda ka koyar da ƴaƴanka da waɗanda suke ka wato aikata alkhairi gaggawa wajen aikata alkhairi wa kanu lana khashi'in sun kasance masu tsantseni ne da da ainihin a kaskantar da kai gare mu na'am ya zakariya inna nubashshiruka bi

Allah ya ce ya zakariya ya kai zakariya shiru ka bi gulamin mu muna yi maka albishir da samun wani yaro ismuhu yahya sunansa yahya lam da lahu min qablu samiya ba mu sanya ma wani irin wannan suna ba gabaninsa. sa ya yace rabbi ya ubangiji na anna kunu li gulamin ta yaya zan samu ɗa? wa kana timra'ati aqiran alhali mata ta ta kasance bakarara ce ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibari ni kuma na tsufa tuko qala yace kazalika qala rabbuka kamar haka ubangijinka ya fada haka ubangijin ya fada huwa alayya hayyun shi aikata wannan abu ne mai sauki gare ni wa qad khalaqtuka min qablu kuma da can na halicce ka walam taku shay'a kayin da babu kai yayin da babu kai da na yi ka saboda ka yanzu ma zan iya yin abin da kake ganin kamar ba zai ba zai yi da sauki ba Allah subhanahu wataala ya ansa masa addu'arsa ya kirawo shi ya ce yana masa albishir Allah ya gaya mana cewa ya yi addu'a lokacin da ya ga Maryam alaihassalam Allah subhanahu wata'ala ya azurta ta da wasu abubuwa ba tare da wani ya taimaka mata ba ba tare da ana samun abin a lokacin ba wato aka karya kanunul asbab sai zama kanunul asbab bai aiki ba to shi ma ya roki Allah Allah ya masa irin wannan baiwar habli min ladunka zurriyatan tayyiba to Allah ya gaya mana cewa mala'iku sun kira shi fanadatuhu almala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye a cikin mihrabi wato wurin ibadar sa yana sallah mala'iku suka kirawo shi annallaha yubashshiruka bi yahya Allah yana maka bishara da Yahaya A nan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa shi ya kirawo Zakariya ce ya Zakariya shiru ka bi gulam ma'ana Allah ya ansa masa addu'arsa yace ya kai Zakariya mu muna yi maka albishir to malamai sun yi saɓani game da wato ya Zakariya nan waye ya kira ya ya Zakariya Allah ne da kansa ya kirawo Zakariya ya faɗa masa wannan baki da baki wato ya kai tsaye ko ku a'a ta hanyar mala'iku ne Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi kamar yadda ayar al'imran ta gaya mana fanadatul mala'ika nan Allah ya kirawo kuma Allah ne ce ya zakariya shi kuma yake magana da Allah ya ce rabbi kaza rabbi kaza can kuma Allah ce mana fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusallimu fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya Allah yana maka albishir to yaya malamai suka tattauna waɗannan gaɓoɓi guda waɗannan ayoyi guda biyu can an jingina kiran zuwa ga mala'iku nan kuma an jingina kiran zuwa ga Allah subhanahu wata'ala insha Allah a karatunmu na gobe za mu ci gaba da bayani abinda muka faɗa da daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh